obnoviti njihovu vjeru. Ovaj hadis pored toga što je jedan od dokaza muđize poslanika sallallahu alaihi oseleme, on je i nama radostna vijest što uzvišeni Allah za ođel nije nas ostavio same na ledini, već nam uvijek šalje one koji će obnoviti od vjere ono što su ljudi umrtvili, ne znači obnoviti vjeru, doći sa novim nečim, ne, nego znači oživjeti sunnet koga su ljudi umrtvili, mislimo na sunnet, jeli, ovdje je kompletnu vjeru, pa ljudi ponekad umrtve nešto od akajda, nekad od fikha, nekad od sire, nekad od ahlaka, u svakom slučaju dolaze islamski učenjaci koji to oživljavaju. Nema sumnje kod ispravnih sljedbenika da je jedan od da je jedan od onih koji su zaduženi ovom misijom bili bio i šehol islam Muhammed ibn Abdul Wahhab radijallahu ta'ala anhu čovjek koji je u svoje vrijeme oživio ljudima od vjere ono što su mrtvili kada je u pitanju oblast teuhida i ispravnog vjerovanja. Rođen je 1115. hidžetske godine i preselio je početkom 13. hiđetskog stoljeća 1206. Pojavio se u vremenu kada je na arapskom poluostrvu i u velikom broju muslimanskih zemalja pojavilo se neispravno vjerovanje iskrivljen akaid koji je bio prožet sa različitim vrstama i bojama širka velikog i malog pa je ljudima pojasnio teuhid ispravno vjerovanje u pitanjima jeli, koja se tiču teuhida općenito a u pitanjima koja se tiču teuhidul uluhije posebno a to je teuhidul ibadah tevhidul ihlas, kako god da ga nazovete, može se, može se prihvatiti. Pa su ljudi počeli prihvatati njegovu davu i njegov poziv, tako da je veliki broj islamskih učenjaka prihvatio ono čemu je pozivao. Ko čita istoriju šehol Islama Muhammeda ibn Abdul Wahaba, rahimehullahu ta'ala, vidjet će da je u mnogo čemu ličio šeho islamu ibn Tejmi. A kako ne bi ličio njemu kada je od njega uzimao znanje? Veliki, znači, obim znanja koga je uzeo, uzeo šeho islama ibn Tejmije i njegovog učenika ibn Kajima. Ponaročito je ličio šeho islamu kada je u pitanju ophođenje sa neistomišljenikom. Ophođenje sa neistomišljenikom. Također, halifa u to vrijeme koji je bio Mohamed ibn Saud je prihvatio davu šeha i pomogao ga. Kada je šeh došao, prvo sakrio se od halife, pa su potom obavijestili njegovu ženu koja je bilo, bila izrišito razumna žena, pa je prihvatila poziv šeha i obratila se svome mužu, kaže, to ti je, kaže, plijen koga ti Allah poslao, nemoj ga odbiti. Prihvati njegov poziv, pa ga je prihvatio, i pomogao ga i pomogao ovu davu. No međutim, nakon pojave Muhammed ibn Abdul Wahaba i daveta koga je prezentirao ljudima, kao i obično, pojavili su se ljudi koji nisu to prihvatili. Koji su se žestoko i svim mogućim raspoloživim sredstvima su prostavili njegovom, njegovom pozivu. Pa su govorili da je mušebbiha, antropomorfist. Pa su govorili da ne daje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem njegovo pravo. Pa su govorili da je ekstreman. Pa su govorili da se ulema ne slaže sa njim ni u kom pogledu, pa su govorili da je on poseban mezheb, zaseban, pa su govorili da on obavezuje ljude da čine hijđru k njemu i njegovoj davi. I svako ko nije uz njega da nije musliman. Pa su ga osuđivali za tekfir, da tekfiri muslimane, općenito i slično tome. Znači, brojne optužbe su iznesene na, na šeha i na njegovu davu. Svakako, ove optužbe su neistinite. To su samo smicalice koje su pripremali da uguše njegovu davu u Bešici. No, međutim, uzvišeni Allah je htio nešto drugo. Htio je da ispravno vjerovanje i čist tevhid da se raširi u to, u to vrijeme. Pa su odgovarali kako šehol islam, mislim na Muhammed ibn Abu Lahaba, tako i njegovi potomci, njegova djeca, njegovi unuci i učenjaci koji su došli nakon njega, odgovarali su na ove optužbe. Ne možemo odgovoriti na sve optužbe, to je nemoguće, no međutim, samo ćemo ovdje spomenuti jednu A to je zadnja optužba koju smo spomenuli, da je on proglašavao nevjernicima muslimane. Pa kaže šejh Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan u pismu koga je uputio nekim radikalima, upozoravajući ih na opasnost od puta tekvira koji su izabrali i odričući se od njega, U jednom opširnom izlaganju odbacio je optužbu da vođa reformatorskog pokreta i njegove pristalice ljude proglašavaju nevjernicima. U pismu stoji, znači šeha Abdulatif se obraća ovim radikalima, savjetuje i nasihat im čini, pa kaže, ovo pismo sam im poslao 1263. godine. Znači, ne puni 60 godina nakon smrti šeha. Kaže, u Ahsi sam sreo trojicu ljudi sličnih mama. Kome se obraća? Radikalima šeha Abdul Latif, rahimahullahu ta'ala, obraća se radikalima. Kaže, u asi sam sreo trojice ljudi sličnih vama, koji pravi put napustiše. Ostavili su i džumu i namaz u džematu i nevjernicima su proglasili muslimane u tom mjestu. Zato iznose slične argumente vašim i kažu stanovnici Ahse se druže sa Fejruzom a on i njemu slični nisu zanijekali taguta. I on nije jasno izjavio da mu je djed nevjernik, koji je odbio poziv šeha Muhammeda i suprostavio mu se. Njih dvojica mi rekao še, ko se jasno ne, izjasni, ne izjašnjava da je on nevjernik, takav u Allaha ne vjeruje. Jer nije taguta zanijekao. A onaj ko se sa njima druži i sjedi, istijekao on. Potom kaže šeha Abdulatif, U početku su tvrdili da su oni na vjerovanju Muhameda ibn Abdul Wahaba i da imaju njegova pisma. Međutim, ja sam razotkrio njihovu nejasnoću i op opovrgao njihovo, e, njihovu zabludu dokazima koji su im u tom momentu bili dostupni. Kazao sam da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahab čisto takvog vjerovanja i takvog puta i da on osuđuje za nevjerstvo samo za ona dijela oko koji se muslimani slažu ili su se složili, znači da je njihov počinilac nevjednik, kao veliki širk i kao nevjerovanju Allahove ajete i poslanika, salallahu alaih sveme, ili nešto od toga, tek nakon što se iznesu, znači, kada se jasno iznesu i dostave argumenti. Ovo je bila, znači, šta? Negiranje te batil optužbe. I vidimo da se istorija ponavlja. Znači, iste stvari se ponavljaju, iste stvari se pričaju. Pa istorija, kao što smo govorili prije, nije ništa novo. To je u stvari ista stvar koja se ponavlja, ovaj, da se to dešavalo i u stoljećima, znači prije, i u stoljećima prije nas. Ja ne bih puno govorio o istoriji šeha Muhammeda ibn al-Abdul Wahhaba. To je veliki alim ovoga ummeta koji je znao, dao znači, značan doprinos na polju širenja ispravnog teuhida, napisao brojne knjige, napisao je dijelo teuhidul uh, eh, kitabu teuhid, napisao je dijelo kešfu šubuhat, napisao je dijelo usulul iman i druga dijela a, koja su poznata znači od njega. Ima knjiga Islam, a ne vehabizam, ko želi da se upozna znači sa istorijom ovoga učenjaka i njegovim pokretom, sve je u detalje objašeno, pa zbog toga nećemo znači duljiti, govoreći o njegovoj biografiji, a o njoj bi se moglo puno govoriti. I o tom Mubarek pokretu koga je pokrenuo ovaj veliki islamski učenjak. Jedno od najvažnijih dijela koje je napisao šeh jeste dijelo Kitabu Teuhid, knjiga Teuhida. Koga je napisao i ovo dijelo je dokaz pravovjernim. A trn u oku krivovjerni. Pa ćemo uz Allahu Tebarake o tala pomoć početi sa komentarom ovoga dijela Kitabu Teuhid, moleći Allaha Tebarake o tala da nam da razboritosti, da ga prokomentarišemo na najljepši način. Ova knjiga je od vremena njenog pisanja do danas u opticaju i uče ljudi. Neki je uče na pamet, i sve što je spomenuto u njoj, knjiga je prilično kratka sama po sebi. Komentar, imaju brojni komentari, su malo opširni, ali je uče, znači, kao što se uče tekstovi, kuransko-hadijski tekstovi. Zato što je sigurno u ovome, znači, segmentu jedna od najboljih knjiga koja je, koja je ikada napisana. Uzvišen je Allah te barak je otala je uputio šeha da pojasni ljudima istinu kada je u pitanju teohid i ispravno vjerovanje i da osudi sve što se do tada i u to vrijeme činilo od širkijata i stvari koje su oprečne teuhidu i ispravnom vjerovanju. Pa je šejh pozivao ljude u isprava na kajd, a zabranio im da čine ono što su činili mušici u to vrijeme od obožavanja drveća, kamenja, kaburova, taguta, kipova, koji su vjerovali u sihirbaze i u ljude koji su proricali sudbinu ljudima na osnovu zvijezda i drugih poruka koji se pojavili. Pa je tako ovaj dokazao znači neosnovanost njihovog puta ili batil dave koju su činili i koju su ljude pozivali. Kazali smo da su mnogi islamski učenjaci prišli njegovoj davi i odazvali se a među njima je bio i Muhammed ibn Ismail Sanani, poznati islamski učenjak koji ima svoje djela Subulu Salam i druga djela koji ga je pohvalio u svojim stihovima, svojim poznatim stihovima. Tema ili tematika ove knjige koju je napisao vezana je za ono zbog čega je uzvišen Allah te barak je tala poslao poslanike. Pa je došao sa dokazima iz Kur'ana i sunneta kada je u pitanju ispravan teohid isto tako pojasnio ono što anulira i što je oprečno ispravnom teohidu i ispravnom vjerovanju. Ili što umanjuje njegovu potpunost. Znači, ili ga anulira ili umanjuje njegovu potpunost. Širk ga anulira. A širk ga može šta i umanjiti njegovu potpunost, ili tako? Ne mora znači da će svaki širk anulirati šta? Iman. Teohid. Koji ga širk neće anulirati? Mali širk. On će ga umanjiti. Spusti ga na jednu malu razinu, ali ga nije potpuno sanulirao. Kao što će ga umanjiti i veliki grijeh i mali grijeh će ga umanjiti, jer nije čovjek, znači, upotpunio onaj iman koji mu je obavezan. Ovu knjigu je komentarisao njegov unuk Sulejman ibn Abdullah. Abdullah je sin Muhammedov, sin šehov. A Sulejman je sin Abdullahov. Pa je, znači, on unuk šeha, on ga je komentarisao je, znači, ovo njegovo dijelo jednim lijepim komentarom, no međutim nije ga završio. I nazvao ga je Tejsirul Azizi Al-Hamid fi šerhe kitabi Tauhid. Pa nije dovršio ovo dijelo, pa je došao Abdurrahman ibn Hasan ali šeh, pa je ovo dijelo koje je pisao Sulejman ibn Abdillah skratio, dotjerao, upotpunio, došao sa dodatnim znači, koristima, i onda ga kao takvo objavio je znači u ovome znači obliku i nazvao ga Fethul Međid šerhu Kitabi Teohid. Pa ćemo znači raditi po tom komentaru koji se zove Fethul Međid koji je komentar na knjigu Kitabu Teohid. Šerhul Međid je napisao ko? Abdurrahman ibn Hasan ali Šeh. A Kitabu Teohid je napisao Muhammed ibn Abdul Wahab. Pa počinje قال Kale al Musannif, rahimehullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Rekao je اوتور Kada kažemo autor, na koga mislimo? Na Muhameda ibn Abdul Wahab. Na šeha Muhameda Abdul Wahab. Na njega mislimo. On je autor. A ovo je drugo, komentar. Pa tako se daje komentar. Učenjaci pišu u knjigu skraćeno i onda neko daje komentar. Kaže, na primjer, autor, potom izapere usta i nos. Na primjer, ide dalje. Potom opere svoje lice tri puta. To se sve skraćeno. I za pere svoje uste nos, za to treba cijelo predavanje. Možda i više, od, možda i dva predavanja, možda i više. Da pojasniš kakav je hukmi propis za piranje no, ili važi bilje sunna, fard. Da pojasniš hikmet, mudrost od izapiranja usta i nosa, zabdest. Da pojasniš način izapiranja, bidate koji se pre tome čini, kojom se rukom izapira, Znači sve su to razilaženje među islamskim učenjima, hadis koji su došli, da li se razdvaja, da li zajednički, sve su to mesele koje se vežu za šta? Za to pitanje. Ali on spomenuo to kratko. E tako je ovdje šejh je spomenuo, kaže, znači dolazi sa tekstovima i rečenicama koje su kratke i ukazuju na nešto, no međutim može se na dati šta? Komentar, kao i Kur'an, kao i sunnet. Zašto imamo komentare na Kur'an, zašto imamo komentare hadijskih zbirki i tako dalje. Pa kaže ovdje Bismillahirrahmanirrahim. Počeo je svoju knjigu sa čime? Bismilom. Ugledajući se na Kur'an. Jer u Kur'anu se počinje čime? Bismilom. Kur'an časom se počinje Bismilom. Prije Fatiha imate šta? Bismilom. Pa se počinje Bismilom. I ugledajući se na hadis poslanika sallallahu alaihi vseleme, svaka stvar koja se ne počne sa Bismilom krnjava je. I ugledajući se na hadis, svaka stvar koja se ne počne sa zahvalom Allahu krnjava je. I slično tome, hadis se navodi u ovome kontekstu, Prihvatili su neki islamski učenjaci, poput imama Neovija, Ibn Salaha i drugi, no međutim ispravljamo da su ovi hadisi daif, da nisu vjerodostojni. Da ovi hadisi nisu šta? Vjerodostojni u ovome kontekstu. Ali imamo, ovo su riječi poslanika, sallallahu sallam, imamo njegovu praksu, a to je da bi pisao bisminu uvijek prije nego što bi, nego što bi poslao pisma, znači vladarima koji su vladali svojim narodima u njegovo vrijeme, sallallahu alaihi sallam. Pa je poslao pisa, pa napiše, napiše Bismillahirrahmanirrahim. Pa kao što je uradio sa Heraklom i drugima kada je pisao, kako se ovdje u Buharinom sahihu i kod drugih. Pa je znači to sunnet da se počne sa Allahovim imenom. Da se počne sa Allahovim imenom. A negdje se navodi samo Bismillah. Da je autor rekao samo šta? Bismillah. Zašto samo Bismillah? Zato što je dovoljno reći bismillah kad nešto počinje. Kad čovjek hoće da spomene Allaho ime pri nekom dijelu, ne mora reći bismillahirrahmanirrahim, spominjati svojstva Allaha te barek tala, dovoljno je kazati bismillah. Tako govori pri jelu, tako govori pri abdesta i tako dalje. To je znači bismillah u ime Allaha skraćeno i autor je u nekim se navodi ovim primjercima da je skratio radi toga da ne dulji. Jer je njegova knjiga sva kratka. A islamski učenjaci kada govore svaku riječ važu, i gledaju da nema ponavljanja. Da nema riječi koja na tom mjestu nema veliko značenje ili da se može bez nje. To izbjegavaju. Naročito, braćo, arapski jezik to nikako ne prihvata. U arapskom je pravilo, sve što možeš kazati sa dvije riječi, ne smiješ kazati sa tri. Takav je Kur'an, takav je sunnet i takav je arapski jezik, on ne prihvata objašnjenja koja i kolanja i kruženja koja nemaju nikakvi značaj. Nego znači kaže se nešto kratko, oni kažu da se najbolje riječi ma kalle vodel, što je manje riječi, a što su znači rečitije i što više ukazuju na znači. Hoće li još neko kazati, ima li dokaz da je još neko od poslanika počinjao pisati tako knjige? Sulejman Anas. Innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Pa i Sulejman Anas kada innehu min Sulejmane, on je od Sulejmana ko? Taj hitab ili knjiga, Bism, počinje Bismillahirrahmanirrahim. I onda nakon toga čita šta je Suleiman Ali sam napisao. Pa je znači tako počeo i autor ovo, ovo dijelo. Zaboravio sam spomenuti da ovaj šejih Suleiman ibn Abdillah koji je napisao znači prvi ovaj komentar Tesiru Aziz a da je on imao jednu tešku konačnicu da je iskušan bio da ga Ibrahim Paša priveo i da je pustio muziku pred njim, znači da se igra i pleše, da bi ga razljutio i nakon toga naredio svoje vojci da ga izvedu na, na jedno mezarje gdje su ga raskomadali sa, sa znači, vatrenim oružjem i pucima, ono što je bilo dostupno jeli, u, to, u to vrijeme. Rahimahullahu ta'ala. Bismillah. Ikra bismi rabbik alladhi khalaq. Uči u ime gospodara, bismillah. Pa je počinjanje, znači, dijela sa bismiletom velika stvar pa čovjek počinje sa svoje djela bismilatom, čak kada i Allah ulazi u nužnik, ulazi sa bismilatom. Izgovori bismilat prije, jel? Jer došlo je u predajama kod Ibn Ebišejbe i drugi predaje koje su dobre, da se uz znači onu dovu dodaje šta i bismillah. Pa čovjek znači počinje svoja djela sa bismillah. Kitabu Teuhid. Teuhid ima svoje dvije vrste ima prvo teuhid ur rububije wal esmaje wal sifat to je jedna vrsta teuhid rububijeta pojasnit ćemo šta je to i teuhid el esma wal sifat imena i svojstava to je jedan teuhid imate drugi teuhid ul uluhije teuhid ili teuhid ul ili teuhid ibadeta prvi je potvrda stvarnosti Allahovog te barake od tala bića, njegovih radnji, njegovog govora, njegovih imena, znači govora kada imate u knjigama, ili potvrda je to da govori sa svojim bićima, sa kim želi i kada želi kako želi, i potvrda njegovog kadera i njegove mudrosti te barake od tala. I Kur'an govori o ome na mnogim mjestima, imate u suri El Hadidi, imate u suri Taha, imate na kraju suri El Hašr, imate u suri Sržde, imate u Ali Imran i u suri Kul Huvallahu Ahad cijela ta sura i druge sure. Druga vrsta je, znači, rububije, rububijet, znači, pripisuje se Allahu Tebarake wa Teala, da je on taj koji je, jeli, moramo se pripisati i priznati da je on taj koji je stvorio ljude, koji ih obskrbljuje i njegove, znači njegova lijepa imena i lijepa svojstva. Dok druga vrsta, Teohidul Ibade i to je tematika ove knjige. Znači, tematika knjige Kitabu Teohid cilja se Teohidu El Ibade, Teohid Ibadeta, a ne cilja se, ne cilja se one prve dvije vrste. Zbog njene važnosti i zbog toga što je ovaj Teohid bio problem u vrijeme šeho Islama Muhammeda i Abdul Wahab. I o tome govori sura Al-Kafirun i govori isto tako Allah te barak riječima Kul ja ahlal kitabi ta'ala'u ila kelimetin seva'in bejnena o bejnekum en la na'bude inna Allah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون o sledbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne zajedničke riječi i nama i vama, da ne obožavamo osim Allaha i da mu nikoga kao druga ne pripisivamo i da jedni i drugi mimo Allaha bogovima ne uzimamo. a ako se okrenu, kaže, posvjedočite da smo mi muslimani. I u tome se govori u suri Al-Mu'mini, suri Al-Arafi, suri Al-Anam i na brojnim drugim mjestima. U stvari, u cijelom Kur'anu, cijeli Kur'an je prožet ovim značenjima. Jer u Kur'anu se spominje ili se spominju Allahu te barek tala imena i njegova svojstva. Jel u redu? Ili imena ili svojstva. Ili se spominje ibadet, poziv na ibadet Allahu te barake o teala i da se ostavi sve ono što se obožava mimo njega. Ili je poziv na činjenje a, naređenog i ostavljanje zabranjenog. A to je od nužnosti i potpunosti čega? Teuhida. Govorimo, kazali smo da je Kur'an prožet sav teuhidom, ovim znači. Pa ili je riječ o Allahovim imenima i o njegovim svojstvima i o tome kako uzvišenje Allah stvara, i kako umrtljive, ili je prožet ibadetom pokornošću Allahu te barake oteana i da se ostavi širk i sve ono što anulira teuhid ili ga umanjuje, ili je naredba i zabrana propisi, a oni su ti koji upotpunjuju teuhid i oni su od ispravnih, znači ispravni produkti teuhida bivaju kroz djela. Ili govori uzvišeni Allah te barek tala priješnjim narodima. Kako je, kako su živjeli i kako su bili nepokorni u teohidu pa ih je kaznio. Pa je ta kazna zbog čega? Zbog ostavljanja teohida. Ili govori o vjernicima kakva ih nagrada čeka ako ga budu iskreno obožavali. Pa je to šta? Nagrada teohida. Pa je to nagrada teohida. Pa kaže šeholi Islam ibnul Kajim, kaže pa je Kur'an cijeli teohid. I zaista kad se pogleda ovo značenje, znači ili je, govori se o teuhidu rububije, ili o teuhidu lesmaju osifat, ili se govori o teohidu ibade, ili se govori o propisima, a oni su opet, znači, ovaj produkt ispravnog vjerovanja, isto tako i ostavljanje, i upotpunjuju to ispravno vjerovanje, i isto tako imamo, a, pored, znači, pored naredbi i zabrana imamo habere i vijesti koje su bile ovaj, koje je svezane za priješnje narode, što je opet pitanje teuhida, zato što su ili ostavili teuhid ili se vladali po teuhidu, pa imaju ili nagradu ili kaznu, pa je tako Kur'an cijeli teuhid i vjerovanje u Allaha te barake od ta'ala. Kaže šehol islam, kada autor kaže, kaže šehol islam, misle na šehol islama Ibn Taymiju. Ibn Taymiju. I ovo je pravilo kod koga? Kod Sulemana ibn Abdillaha, koji je napisao prvi komentar. Pa ga je šeha Abdurrahman skratio i dotjerao. Pa kada kaže, kaže autor, kada kaže, kaže šehol islam, autor kada kaže, misli na, a, koment, mislimo autor, kada kažemo autor komentara, misli na Ibnu Tejmiju. A kada kaže, kaže Hafiz, misli na Ibnu Hajara Laskalanija. To je njegov, znači, pravilo koje je vezano, ili u njegu, vezano za njegovu knjigu. Kaže šehol islam Ibnu Tejmije, Teuhid, zbog koga je uzvišen Allah te barak i poslao poslanike, on u sebi sadrži potvrdu Allahove jednoće da se to posjedoči riječ, da se to posjedoči riječima la ilaha illa Allah i da se niko ne obožava mimo Allaha i da se ne, ne oslanja ni na koga osim na Allaha i da se čovjek da ne voli osim zbog Allaha niti da ne prijateljuje i ne mrzi osim zbog Allaha te barake o teana. I da ne radi ništa osim zbog njega, zavuđa. Sve u njegovo ime radi. I da se potvrde njegova imena i njegova svojstva. Kaze, ka, a, da se potvrde čime? Kada kažemo da je uzvišeni Allah te barak tala jedan, i da se samo on može obožavati, i da se ni na koga drugog čovjek ne smije oslenati, i ni zbog koga drugog ni uči drugo ime raditi, i ni uči drugo ime voljeti i mrziti, onda to neminovno prouzrokuje da kažemo da je Allah, a jedini stvoritelj i da ima lijepa imena i lijepa svojstva. Je li tako? Kaže uzvišeni Allah te barake od ta'ala U ilahukum ilahu vahid la ilaha illa ar rahmanu rahim i vaš gospodar je Bog, jedan Bog. Nema drugog osim njega ar-Rahmanu rahim, milostivi sa milosti. وقال Allahu la تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد إي i Allah وجل kaže nemojte uzimati dva boga, jer nemaju dva boga, on je bog jedan. Ome jedu ma Allah ilahen ahale la, ilahen ahare la burhane lahu bihi, fa innama hisabuhu inda rabbihi, innahu la yuflehu kafirun, ako bude mimo Allaha drugog boga dovio, o kakvom nikakvog dokaza nema, takvom obračun takvog će biti kod Allaha Azeođel a nevjernici neće nikada uspjeti. I kaže uzvišeni, وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ I ti pitaj one koje smo prije tebe od poslanika postali, jesmo li mi tu učinili Boga mimo Allaha da se obožava? Stoga je davet svih poslanika bio da, bio da pozivaju ljude u vjerovanje i obožavanje jednog stvoritelja Tebara Keotala koji nema sudruga Kad kjane lekom usvetun hasanetun fi Ibrahime wal ladine mahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده I kada je rekao Ibrahim, kaže vi o Ibrahimu, kaže Allah te barak i otala, vi u Ibrahimu, imate lijep uzor i oni koji su bili sa njim kada su kazali svome narodu, mi se odričemo vas i onoga što obožavate mimo Allaha. i mi smo kufur u vas počinili i između nas i vas je neprijateljstvo i mržnja za uvijek sve dok ne povjerujete u Allaha jednog jedinog. I kaže uzvišen Allah, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun A oni su kada im se kaže nema Boga osim Allaha, bili oholi, oholili su se. Ojekulune, e inna Netariku alihetina li ša'irim međnun, kažu, hoćemo li to ostaviti mi naša, naša božanstva zbog ludog pjesnika. Kada kažemo teuhid, time se ne misli samo na teuhidu rububije, da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet i stvorio sve što nas okružuje. Kao što smatraju neki koji su od ehlul kelama i sufije, da čovjek ako potvrdi da je uzvišen Allah taj koji je stvorio svijet i koji obskrbljuje ljude, da je potvrdio kulminaciju teohida, da nema nakon toga ništa više. Što je pogrešno? Što je pogrešno? Jer čovjek kada bi potvrdio Allahu te barak tala lijepa imena, lijepa svojstva i negirao od njega sve što mu ne priliči i priznao da je uzvišen Allah taj koji stvara i koji umrtljuje i koji obskrbljuje, ne bi time bio samo muahid. Dok ne posjedoči da je Allah jedan jedini i jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Znači, ne bi mu ona prva vrsta teohida sama po sebi koristila. Jer prva vrsta teohida sama po sebi ne potvrđuje drugu. Potvrđuje je, može se iz nje izvući taj zaključak. Može se izvući taj zaključak, no međutim, ne može se izvući taj zaključak kao što se može izvući iz prve vrste teohida za drugu. Ha? Ne, ne, iz prve za drugu, a to je teohidu, la ibade, to je prva, o njoj govorimo. Iz nje se može izvući druga i treća, ako ćemo po toj podjeli, lahko, teohidu rububije i teohidu alesmaju osifat. Dok iz ove teohidu rububije može se izvući, i to se iz, i u Kur'anu spominje, u suri Tur, spominje se znači taj način kako da se a, teohidu rububije uzme kao za stepenice do teohidu eluluhije. No međutim, iz prve se lakše izvlači znači drugo. Jer ako ima samo jedan bog koji je istinsko božanstvo i koji zaslužuje da bude obožavan, onda je taj, onda on taj koji je stvorio ljude, koji je obskrbljuje, nema nikom mimo šta? Mimo njega, on je jedino božanstvo. Dok je kod nje bilo teohidu rububije, ali su bila šta i druga, bilo druga božanstva. Pa čovjek bi znači morao potvrditi da je uzvišeni Allah znači jedino božanstvo, pored kojega se ne smije znači drugo božanstvo obožavati. Mušici Arapi u to vrijeme su potvrđivali svi. Nema posebni razilođenje da su potvrđivali da je uzvišen Allah taj koji stvara i koji mrtvuje ljudi. I koji ih obskrbljuje. No međutim, pored toga, oni su nazvani mušicima. Oma yu'minu ektherum billahi illa wahum mušrikun, kaže uzvišen Allah u suri Jusuf. I njih većina ne vjeruju u Allaha osim da su mušici. Čudan ajet. I njih većina ne vjeruje Allaha osim da su mušici. Kako vjeruju Allaha mušici? Kažu učenjaci Selefa, vjerovali su Allaha u teohidu rububije. Kada ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, kažu Allah. Ko je vas stvorio, kažu Allah. Ko se obskrbljuje, kažu Allah. Pa je to bilo njihovo vjerovanje. Jesu li vjerovali? Jesu vjerovali. To niko ne može opovrgnuti da su oni vjerovali, da su imali iman u ome i ovom vrstu teohida da su imali možda bolje nego danas veliki broj muslimana. No međutim, gdje je problem nastao? U onoj prvoj bitnijoj vrsti teohida koja je predmet našeg govora, a to je teohidu la ibade. I tu su znači napravili, tu su napravili propust i tu su napravili grešku, pa zbog toga su nazvali illa wahum mušrikun, osim da šinje širk gdje? U teohidu la ibade. Pa su pomiješali iman sa širkom, pa im nije koristio iman, jer ne može znači, širk je znači a, jedini grijeh koji kad dođe do imana, uništava ga u potpunosti. Misli se li širk kufr zajednički kada bi čovjek rekao, oni su govorili, oni su imali jednu izeku, kažu, a, na hađu su govorili, lebejke Allahume lebejk, lebejke la šerike leke, illa šeriken huwa leke, temliku huwa ma melek. Tako su govorili telbiju. Kažu, odazivamo ti se, gospodo naš odazivamo, ti sudruga nemaš, osim sudruga koga imaš. Posjeduješ njega i sve što on posjeduje. Pazite kako su napravili širk upakovan. Ima Allah sudruga, ali taj sudrug koga Allah te barek tela ima, uzvišen je Allah vlada sa njim i sa svim što on šta ima i što vlada, što posjeduje. Kada bi čovjek kazao, uzvišeni Allah, ima još jedan Bog pored Allaha. Jadan billah. Taj Bog stvara i umrtuje sve, no međutim, uzvišeni Allah može njega usmrtiti i može ga, može raditi šta želi, jer on vlada sa njim, a on ne vlada sa Allahom opet je bio šta? Opet je bio ušri. Bez obzira što ste stavio da uzvišeni Allah ima moć na njim, ali si njega učinio čime? Božanstvo. I dok si ga učinio božanstvom, učinio si širk. Pa to znači, to je pogrešno. Pa je znači s te strane bio, i to je bio kod njih problem. To je bio kod njih problem, zar je učinio, kažu, zar je učinio božanstva jednim Bogom. Pa nije svako, znači, ko potvrdi da je uzvišeni Allah taj koji stvara i da mu svojstva njegovog rububijeta i potvrdi lijepa imena i svojstva, ne znači da će biti, da će biti time samo čak i da ovaj, potvrdi mu sve što zahtjeva rububijet, neće biti znači vjernik dok ne, dok ne potvrdi uluhijet. Jer može čovjek potvrditi njemu rububijet, a moli drugog mimo Allaha, da mu dade ono nego ono što samo može uzvišeni Allah dati, ili da se boji drugog kao što se boji Allaha, ili da voli radi drugog i da mrzi radi drugog, kažemo većina mušika je vjerovala u Allaha te barekatala s te strane, ali su mu učinili širk u, eh, u ibadetu i učinili mu znači božanstva koja su prizivali mimo Allaha. Emi tehadu min duni Allahi šufa'a kul evalau kanu najem likune šejen vala jaqilun. Zar su oni to učinili pored Allaha druga božanstva? Reci zar, iako ništa ne posjeduju i razuma nemaju. I kaže uzvišeni u ja'budune min duni Allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. I obožavaju pored Allaha oni što im ne šteti i što im ne koristi. Ni korist ni štetu nikako ne mogu nanijeti, pa ih pored toga obožavaju. I kaže uzvišeni Allah te barake od ta'ala, o minen nasi me je min duni Allahi andaden, juhibbunehum ke hubbillah. ima od ljudi koji uzimaju pored Allaha druge bogove, vole ih kao što se Allah voli. Pa vidimo znači koliko su ovi ljudi ogrezli u širku kada su Allahu te barak tela pripisali druga. Nisu to uradili u rububijetu. U rububijetu to isto nisu učinili. Niko od njih nije kazao da ga obskrbljuje neko drugim ima Allah. No međutim to su učinili u to su učinili u teuhidu al ibade koji je naj znači bitniji vid vid teuhida. Nakon toga autor knjige Hitabu Teohid kaže Oma haliktul džine ulinse ilali abudun i ljude i džine nisam stvorio ni zbog čega drugog neko da me obožava. Pa ću inša Allah teala u našem narodnom druženju govoriti o ovom ajetu i onome što je komentator spominjao kada je u pitanju ovaj citat. Onima Allah tebara da nas uputi na pravi put, nas pouči našoj vjeri, ispravnom vjerovanju, da spouči sunetu poslanika, sallallahu alaihi sallam, i da se učvrsti na istinu dok ne sretemo njega, te barak je otara jednog jedinog, Allahu te ala wa sallallahu ala nebina Muhammed, wa ala anehi wa sahbihi.